الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika. Allahog miljenika Muhammed alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzvrte, ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, Evo nas u još jednom času Zimske škole Islama. Ovo je naš 12. dan, 23. čas u kojim se družimo u projektu Zimske škole Islama. E, u petak smo počeli sa poglavljem dženaze namaze i rekli smo da je to posljednje poglavlje koje ćemo ako Bog da obrađivati vezano za poglavlje namaza. <clears throat> U petak smo obrađivali nekoliko e, poglavlja koja se vezuju za namaz dženazu, govorili smo e, kako i šta treba činiti kada se čovjek bude nalazio na smrtnoj postelji, šta treba uraditi neposredno nakon što čovjek preseli i govorili smo o tome kako i na koji način se kupa mejit. Mi smo kazali da ćemo, kada je u pitanju dženaza namaz, raditi po knjizi e, Šija Safeta Kudzovića, pravni propisi dženaze namaza, komparativni fik u kojoj je Safet, Allah nam ga sačuvao, pokušao da objedini mnoga, mnoga pitanja koja se tiču ovog poglavlja. <clears throat> Došli smo do četvrtog poglavlja, a to je umotavanje medjita, umotavanje medjita u čefine. Znači, nakon što smo govorili o periodu kada čovjek bude na smrtnoj postelji, šta i kako uraditi E, nakon, neposredno nakon što čovjek preseli, nakon toga kako i na koji način se kupa mejit, danas govorimo o tome kako i na koji način zamotati mejita u čefine. Definitivno smo kazali e, generalno naše pravilo u zimskoj školi islama jeste da nećemo mnogo detaljisati u mnogim ovim pitanjima koja ćemo spominjati postoji razilaženje među islamskim učenjacima isto tako postoji neka nazovimo ih sitna pitanja koja mi preskačemo jednostavno smatramo da je ovo da su ovo propisi koji bi trebao da poznaje svaki čovjek vjernik musliman znači neke osnovne stvari hvala Allahu dželešanu u cijelom skoro ummetu postoje znači E, institucije, postoje džamije u kojima postoje gusulhane gdje se kupaju znači mrtvaci, ali jednostavno sve knjige fika govori o tome pa mi želimo e, ukratko da progovorimo o nekim pitanjima koje bi trebao da poznaje svaki čovjek vjernik musliman. <clears throat> Kada je, pitanju, kada je u pitanju e, umotavanje Megita u Čefine, logično je, znači, nakon što smo išli nekim hronoškim redom, nakon što se Megit okupa, logično je da ga treba umotati kako bi se mogao, zamot, e, kako bi se mogao ukopati. Kaže Ši Safet, od vremena poslanika, ali se letu se nam do današnjih dana, muslimani umotavaju sve umrle u Kefine. Nema razilaženja među islamskim učenjacima o obaveznosti umotavanja umrlog muslimana u Kefine. Znači prva stvar, od vremena Božijeg poslanika, ali se letu selam pa sve do danas muslimani imaju kontinuiranu praksu da medjit nakon što ga, ukopa, nakon što ga okupaju, umotaju ga u čefine, sljedeći tome praksu Božijeg poslanika, ali se letu selam i nakon toga nastupa klanjanje dženazi i nakon toga nastupa ukop medjita. <clears throat> Kaže Šej Safet, nema razilaži među islamskoj učenjacima o obaveznosti umatavanja umrlog muslimana u kefine. Znači, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je muslimanima obaveza da čovjeka muslimana koji preseli znači u njihovom društvu, da ga okupaju, da ga umotaju u kefine i da mu klanjaju dženazu i da ga ukopaju u zemlju. <clears throat> Kaže še i Safet, obaveza je muslimanima umot, e, obaveza je muslimana umotati u lijepe kefine. Džabi radijallahu ta'am prenosi da je jedan od asaba preselio pa su ga umotali u kratke kefine i ukopali po noći. Kada je to saznao Allah poslanik rekao je kada budete umotavali svoga brata umotajte ga u lijepe kefine. Znači, muslimani se treba i potruditi u granicama mogućnosti. Hvala Allahu Đerašanu pa mi danas živimo u vremenu izobilja. Za vrijeme asaba se znalo desiti kao što se desilo e, Musab ibn Umeiru i drugima sabima, da neko od njih preseli i da muslimani u to vrijeme su živjeli toliko oskudno da nisu imali znači dovoljno platna da čovjeka samo zamotaju u jedan dio platna, pa se navodi za nekoliko saba da kada bi preselili, e, uzeli bi njihovo grtač kojih su oni nosili u svakodnevnom životu, kaže pa kada bi ga povukli na glavu, ostale bi otkrivene noge, kada bi pokrili noge, otkla bi se glava, pa bi znači oni na taj način pokrivali čovjeka tako što bi E, stavljali čefine ili njegovog grtač na glavu, a preko nogu bi stavljali e, da li neke travi ili nečega slično tomi. Znači, e, ako muslimani imaju mogućnost, lijepo je i pohvalno je da čovjeka muslimana ukopaju u lijepe čefine. Kaže Allah poslani, kada budete umotavali svoga brata, umotajte ga u lijepe čefine. U komentaru ovog hadisa imam nevi kaže ovaj hadis naređuje da se musliman umota u lijepe kefine Lijepim se smatra čist i dovoljno dug čefin. Kaže imame Nevi Rahmetullahi Alehi, lijepim se smatra čist i dovoljno dug. Vidjet ćemo poslije da su islamski učenjaci e, čak pokuđeni smatrali e, da će fini budu nešto od skupog materijala, da budu izrazito veliki, zato što jednostavno prioritetnije da se takve stvari dadnu čovjeku živom, jer e, mrtvac se umotava, znači samo, hajde da kažemo jednostavno, nakon kupanja da se prekriju njegovi avreti i da se donese do kabura, nakon toga sve će to na njemu istruhnuti, tako da nema potrebi da se znači u čefine ulaže i daje mnogo, znači sredstvo sredstava, pa je znači e, komentar ovog hadisa Božijeg poslanika gdje je kazao da treba umotati mejita u lijepe kefine, treba da budu čisti i da budu dovoljno dugi da mogu zamotati tijelo muslimana. <clears throat> kaže Šisafet, međutim preći je da kefini budu od skromnog platna bez obzira na odjeću koju oblačuju za svoga života jer će platno inako za kratko vrijeme istruknuti. Imam nevi navodi da bi čovjek trebao da bude zamotan u kefine shodno e, njegovom stepenu, e, ajde da kažemo bogatstva, kako je živio na Dunjaluku, ali Šisafet nam ovdje e, konstatira i kaže preći je da će fini budu od skromnog platna bez obzira o kakvoj odjeću oblačio čovjek za svoga života jer će platno inako za kratko vrijeme istruhnuti. A Iša prenosi da je Bubekar radijallahu teranu rekao operite ovu odjeću koja je na meni i uzmite još dva platna i umotajte me u nju. A Iša tada reče tvoja odjeća je pohabana, živi je preći da obuče novu odjeću od mrtvog jer će onako istruhnuti. Če Bubekar radijallahu teranu, pogledajte, halifa muslimana, on kaže uzmite moju odjeću koju sam nosio, operite je lijepo i još Na to pridodajte dva čefina i to, znači, neka budu moji čefini. Pa Mojiša kaže, oče, ali tvoja odjeća je izhabana? Pa kaže Ebu Bekr, preče je da se nova odjeća dadni nekom živom muslimanu, jer će to i onako i onako istruhnuti. <clears throat> kaže, imam Siddiq Han, nije pohvalno koristi skupocene kefine, jer mrtvi nema od njih koristi kao ni živi. Znači, nema potrebe jednostavno da se mnogo novca ulaži u čefine, to je neki, hajde da kažemo, eh, rezime eh, govora o čefinima, da nema potrebe da se, znači, čefini kupuju od nekih skupih platana. Kaže Šeisafet, lijepo je da kefini budu bijele boje. Od Ibnu Abasa se prenosi da Allah poslanik rekao, oblačite bijelu odjeću jer je najljepša odjeća i umotavajte u nju svoje mrtvi. Lijepo je, znači lijepo, pohvalno, nije obaveza, ali je lijepo i pohvalno i hvala Allah Đeršanu u, u cijelom umetu je to znači svakodnevna praksa da ljudi svoje mrtve ukopavaju onda kada imaju mogućnost u nekim normalnim uvjetima da ih ukopavaju i da ih zamotavaju u bijele čefine. Allah poslanik ali se letu selam kaže, oblačite oblačite bijelu odjeću. Znači to je jedan možda, možemo slobodno i kazati, za nas evropljane, za Arape možda i ne, ali za nas evropljane je jedan zapostavljen sunnet da se nosi bijela odjeća. Allah poslani kaže oblačite bijelu odjeću jer je najljepša odjeća i umotavajte u nju svoje mrtvi. Znači ona je preporučena bijela boja da je nosi i živi, a isto tako da se u bijele čefine umotavaju e, i muslimanski mrtvaci. Imam nevidavni konsenzus e, islamskih učenjaka o legitimnosti umotavanja mrtvih u bijelu odjeću. Znači, najljepša boja, najljepša boja čefina jeste mrtvaca najljepša boja džefina jeste bijela, svakako da džefini mogu biti bilo koje druge boje, bitno je znači da to bude čisto i da to bude dugo da prekriva tijelo, kompletno tijelo, ali je najljepši posuneto je da to bude bijele boje. <clears throat> Kaže se dalje, pohvalno je da jedno od tri bijela platna bude na pruge. Kaže se, Džabir radijallahu ta'ala prenosi da je poslanik rekao ako nasljednici umrlog budu u mogućnosti neka ga umotaju jedno platno na pruge. Znači, vidjet ćemo poslije, kad su pitanje muškarci, muškarci zamotavaju u tri platna, a žene se zamotavaju u pet platana. Ako mogu nasljednici obezbijeti da jedno platno bude u pruge, to je znači nešto pohvalno, uh, možda sunnet kojeg bi trebalo znači lagano oživljavati, ali u svakom slučaju znači e, jedan od kefina bi trebao i bilo bi lijepo da bude u pruge, ostali da budu bijeli. <clears throat> Sunnete po e, mišljenju apsolutne većine islamskih učenjaka umotati mejita u trodijelne čefine. A iša radijallahu talan je kazala Allah poslanik umotan je u trodijelne bijele pamučne kefine, a ne u košulju niti mu je stavljen posebno prekrivač na glavu osim čefina. Znači e, imamo e, dvije vrste mrtvaca, muškarci i žene. Kada su u pitanju muškarci, e, velika, velika većina islamskih učenjaka smatrala je da kada se musliman zamotava da je lijepo, opet moramo napraviti razliku, da je lijepo da se zamota u tri čefina, onako kako je to zabilježeno da je učinio sa Božim poslanikom, alihi salatu wasalam, a iša radijallahu ta'ala kaže, Allahu poslanik umotan je u trodijelni, bijeli, pamućni čefine. Znači trodijelni, bijeli i pamučni čefini. <clears throat> E, kaže Šej Safet, međutim, ako ga umotaju jedno platno koje prekriva cijelo tijelo, ispunili su svoju obavezu. Znači imamo nešto što je minimum, imamo maksimum. E, i za muškarce i za žene obaveza je da to bude jedno, e, jedno platno koje će prekriti cijelo tijelo i obaveza da ne bude prozirno, ako bi bilo znači jedno platno i prozirno, da nismo postigli ono što se e, treba da, da postigne putem čefina, a to je da se ne vidi niti muško, niti žensko tijelo. Pa znači, ako se radi o pokrivanju sa jednim čefinom, jednim platnom, onda ne smije da bude prozirno. E, ako bi se, znači, imamo minimalno pokrivanje muslimanskog tijela čefinima i imamo e, sunnet ili maksimalno. Minimalno je da to bude jedno platno u koje će se zamotati cijelo muslimansko mrtvo tijelo, e, bio muškarac ili žena, pod uvjetom da nije prozirno, a maksimalno i po sunnetu je za muškarce da to budu tri platna, a da za žene bude pet platana. <clears throat> Neki učenjaci smatraju pogrednim upotrebu kefina koji imaju više od tri e, platna, smatraju što raspanjem i metka koji je zabranjeno. Svakako, ova konstatacija ima svoje mjesto, znači, e, rekli smo, jedni čefini su dovoljni da se e, prekrije muslimansko tijelo, druga, drugo i treće po sunetu Božijeg poslanika, nakon toga više od tri čefina može se smatrati bacanjem i rasipanjem i metka. Znači, kaže nam še Safet Kefini, moraju biti isključivo vrste platna koje je Mejit mogao oblašiti na ovome svijetu. Misli se, primjer radi, ne mogu Kefini biti muslimanu od svile muškarcu, zato što muslimanu muškarcu nije bilo dozvoljeno da nosi svilu za svoga života i kaže ne smiju biti prozirni niti ocrtavati stidnija mjesta tijela. Znači, bitno je da kefini postignu, da postignu e, ono što se njime, e, njima treba postići, a to je da se prekrije i zamota tijelo i da ne budu prozirni, da se ne daj Bože ne vide avreti muškarca ili ženi. Kaže še i Safet, pohvalno je po konsensusu islamci učenjaka staviti lijep miris na čefine. Pohvalno je znači da se, da se na čefine stavi miris. <clears throat> način umotavanja mejita. Nakon mirisanja kefin, kefin će se prostiti jedan preko drugog. Po prvom i drugom kefin će se poprskati hanut. Znači, za one koji možda nisu nikada gledali kako se e, umotaje mejit, e, zamislimo da je ovo sto na kojem će se umotavati e, mejit, na njega se prostruče fini, prostrije se jedan, pa se prostrije po njemu drugi, pa se prostrije treći. Prva, dva, znači lijepo je namirisati e, mirisom koji se proizvodi specijalno za te svrse, zove se hanut. E, Hanut, isto tako kada su u pitanju žefini, ako postoji razlika u kvaliteti, da imamo možda dva starija iznosana ili, hajde da kažemo, izbljeđena e, kefina, imamo jedan koji je nov, koji je dobar, onda taj novi stavlja se prvi na sto da bi on bio poslije, jer kada imamo prvi, pa drugi, pa treći, na, na njih ćemo spustiti medjita, pa ćemo zamotati medjita prvim čefinom, pa drugim, onaj treći što bude do stola, on je u osnovi prvi koji će biti vanština Megita, pa ako imamo e, razliku među kefinima, onda je najbolje da se prvi postavlja onaj koji je najkvalitetniji, zato što će on biti vanština koju će ljudi nositi i gledati. Pa znači, prva stvar, nakon mirisanja kefin će se prostiti jedan preko drugog. Znači, uzimaju se platna, prostri se jedno, prostri se drugo na, na, na, na taj isti čefin i treći. Nakon toga će se staviti medjit i on nakon toga će se zamotavati. <clears throat> Većina islamskih pravnika smatra da će se po prvom i drugom kefinu poprskati hanut dok površina posljednjeg, tre, e, posljednjeg trećeg kefina treba biti suha. Znači prva dva će se namirisati, a dok treći koji će it, ići direktno do tijela, tako je stav e, većinskog dijela islamskog čenjaka. Ako se kefini budu razlikovati po svojoj kvaliteti i veličini, onda će najkvalitetniji i najveći biti prvi prostrti kefin, to je spoljašnji onako kako smo e, znači spomenuli. Ako imamo razliku u kefinima, u kvaliteti, dužini, onda onaj koji najbolji, onaj koji najkvalitetniji ide prvi, nakon toga stavljamo one koji su ili kraći ili koji su ili koji su, ajde da kažemo, e, manje kvalitetni. <clears throat> Ovdje dolazi onda e, do jednog momenta uh, E, sjećate se kada smo govorili o kupanju mejita, rekli smo da ljudsko tijelo više znači nema e, svoju kontrolu, pogotovo kada je u pitanju analni otvor, e, pa rekli smo da je pohvalno da u toku kupanja oni koji kupaju mejita nekoliko puta ga ispravi, pritisnu mu malo stomak kako bi iz crijeva i stomaka izišlo sve što je spremno da iziđi. Pa su islamski učenjaci mislili o tome, pa su spomenuli kada se, zamislimo da je ovaj sto, sto na kojem ćemo motati medjita, kada se prostru tri čefina, uzme se jedan komad platna, evo zamislimo da je to komad platna od metra, koji je dug i po toj dužini se on na dva dijela rasjeće i stavi se na sredinu, na sredinu čefina, tako kada dođe mejitovo tijelo, jedan dio će znači e, uzeti se kroz njegove noge provući i dva dijela koji su bili razvezani, jedan će se svezati s lijeve strane, jedan s desni i tako će biti kao što Šej Safet navodi, kao da se mejitu improvizira donji veš. Znači to će se dobro zategnuti između butina Medjita, ako bi eventualno poslije došlo prilikom po, o, okretanja Medjita, prilikom zamotavanja, prilikom nošenja, ako bi eventualno došlo do isticanja e, nečistoći iz značenalnog otvora, da ta znači e, krpa e, spriječi iznazak neđaseta na čefine i ne daj Bože da se nečefini znači, e, unečiste, a nakon toga možda i sami ljudi koji nosi dženazu. Tako da znači nakon što što se prostru e, čefini, rekli smo da je pohvalno i lijepo tri čefina da budu, po sredini čefina će se staviti jedna, e, znači jedno platno koje će se rastijepati u nekoj dužini možda 20-30 cm i na vrhu i na kraju. Kada se stavi mejit, on će se staviti na to platno, znači uzit će se svakako ispod krpi, jer se ne otkrivaju avreti mejita nikako, i povuće se i dobro će se između butina zategnuti, tako da će se oni krajevi koji su bili razrezani, spojit će se lijevi sa lijevim, desni sa desnim, i na taj način znači, spojit će se tu negdje na bokovima, tako da će se biti kao da se mejitu improvizira veš. Kaže, šeji safet, potom će se uzijeti komad užeg pamučnog platna, koji će se rasijeći po sredini sa obje dužinske strane i stavit će se na sredinu kefina. Po sredini tog rasjećnog platna posuće se hanut. Zatim će se med položiti na kefine tako da njegova stražnica bude na dijelu platna po kojim je posut hanut. Zatim će se donji rasjećeni dio platna provući između butina prema stomaku i pokriće, e, i pokriće se stidna mjesta meta. Nakon toga krajevi ovog platna će se dobro zategnuti da platno dospije do samog analnog otvora. Zavezat će se prednji desni sa jednim, zadnjim desnim i prednji lijevi sa zadnjim lijevim krajem. U ovom slučaju meji će izgledati kao da mu improviziran unutar unutarnji veš. <clears throat> Znači cilj ovoga jeste da se spriječi eventualno e, isticanje nečega nečistog na analni otvor, smo rekli, znači mrtvo tijelo nema više kontrolu šta izlazi iz tijela, a šta ne izlazi. <clears throat> Potom će se preostali dio Hanuta zajedno sa pamučnom gazom staviti na mjesta koja se, e, kojim se čini sežda čelo, nos, dlanovi, koljena i donji dio nožnih prstiju. Znači, islamski učenjaci kažu da imamo e, nakon što stavimo, stavili smo e, prvo čefine, Nakon toga krpu koju smo spomenuli, spustili smo Mejita, kroz njegove butine između nogu smo e, povezali e, ovaj dio platna koji smo spomenuli. Nakon toga lijepo je znači da se uzmu e, dijelovi tijela koji su činili seždu. Potom će se preostali dio Hanuta zajedno sa pamučnom gazom staviti na mjesta kojim se čini sežda. Znači e, imamo jednu stvar, a to je da se uzme gaza i umoči u taj mrtvački miris hanut i da se stavi po mjestima koja su činila seždu. Znači po rukama, e, po čelu, po nosu, po koljenima i po, i po nožnim prstima. Iako ima islamski učenjaka <clears throat> E, koji su kazali da se može općenito e, cijeli mejit, cijeli mejit da se može e, namirisati. Kaže nam Šeji Safet, neki učenjaci smatraju da je dozvoljeno namirisati cijelo tijelo mejita. Kao dokaz koriste i predaju koji Nafija kaže da je Ibnu Omer mirisao mejita miskom po cijelom njegovom tijelu. Ibnu Kudame navodi da je Ibnu Sirin namirisao miskom tijelo Enes Ibnu Malika od glavi do peti. Znači imamo predaje od Selefa koji ukazuju da su čak znači tabiini i ashabi imali praksu da e, kada bi došli do tog momenta da trebaju mejita e, zagrnuti i odjenuti kefinima, da su namirisali cijelo njegovo tijelo. <clears throat> Nakon toga prvi kefin će se prebasti preko desni ka lijevoj strani, zatim će isti sa lijeve prebasti ka desnoj strani. Znači, zamislimo da smo na ovaj sto stavili, da smo stavili e, tri kefina, e, nakon toga smo stavili onu ajde da kažemo, platno koje smo spomenuli da će biti rascijepljeno. Stavili smo Megita, napravili smo improvizaciju, e, znači donjeg veša, kako ne daj Bože, ne bi nečistoća isticala. Nakon toga uzimamo, e, znači, zamislimo da je ovdje glava Megita i ovo mu je desna strana, ovo mu je lijeva strana. S desne strane, znači Megit leži, imamo viška platna, uzimamo taj dio platna, prebacujemo ga prema lijevoj strani, podvacujemo pod Megita i s lijeve strane podbacu, e, vraćamo e, E, dio čefina, tog prvog čefina koji je do tijela e, medjita i vraćamo ga vamo prema desnoj strani. Znači tako se radi, postavi se medjit sa desne strane njegove, ako bi rekli da je ovdje glava, ovo je njegova desna strana, uzimamo čefin, prebacujemo preko tijela i onda s druge strane vraćamo drugi dio čefina. <clears throat> potom će se dio kefina koji prelazi preko glavi i stopala usukati i zavezati. Ponovit ćemo, znači, takvu radnju jer imamo tri čefina, ponovit ćemo tri puta jednom ćemo prebaciti s desne strane pa ćemo dio čefina prebaciti prema lijevoj. Drugi čefin isto i treći čefin isto. Svakako čefini su duži od ljudskog tijela pa će dole na kraju i kod nogu i kod glavi čefini će se usukati i na, na, na, na to usukanu će se staviti e, povez koji će sprečavati da se čefini odvezaju. Svakako mi ćemo gledati, inša Allah, e, ja sam već danas gledao da se neki video koji je profesionalno snimljen postavi e, kod mene stavljena na strancu da ljudi vide kako zaista izgleda praktično kupanje mejita i ove sve stvari koje mi komentarišemo mnogo je lakše vidjeti i naučiti. Pa znači kada mejita zamotamo sa tri čefina, višak platna <clears throat> iznad glave i ispod nogu uzima se, zasuče se i onda se premota kako se ne bi to ponovo odmotalo i preko toga se stavi znači povez kako na glavi tako i na nogama. <clears throat> kaže nam šej Safet, potom će se dio kefina koji prelazi preko glavi i stopala usukat i zavezati. Također nema smetnje zavezati kefine preko cjevanica, butina, stomaka i prsa meta shodno potrebi. <clears throat> znači ako postoji potreba, uh, ako postoji potreba da se na nekoliko mjesta ljudskog tijela stavi neke poveznice koje bi, hajde kažemo, čuvale, čuvale e, čefine, nema u tome inšala ništa, nema u tome ništa sporno s tim što šeho ovdje navodi, međutim, ovi čvorovi se odvezuju nakon polaganja medjeta u kabor. Ovo je sve bilo, znači, kako se praktično zamotaje muškarac, ista je stvar i za ženu, s tim što za ženu postoji drugi propis, a to je u pogledu broja čefina. <clears throat> <clears throat> e, poglavlje posebno će fini za ženu Leila Bint Esakafije e, kaj fin Esakafije kaže bila sam sa ženama koje su kupale umu kulsum čirku Allahog poslanika ali se letu selam kada je umrla prvo što nam je poslanik dao je kefin od kefina bila je el hiqa zatim el dirra, zatim el himar, e, zatim e, el milhafe. Potom je e, cijela obavijena u jedan kefin. U svakom slučaju, <clears throat> postoji razilažen kod islamsku učenjaka u pogledu ovog hadisa, da li vjerodostajan, da li nije vjerodostajan, ali mi možemo kazati sljedeći, većina, većina islamsku učenjaka smatra da će se žena umotati u petodijelne kefine za razliku od muškarca. Rekli smo za muškarca e, tri kefina, tri čefina, dok kada je u pitanju žena, kaže većina islamskih učenjaka da je pohvalno da se žena zamota u pet čefina. Postoji sada razilaženje kod islamskih učenjaka e, Prvo imamo razilaženje bilo učenjaka koji su kazali da će se žena zamotati u sedam čefina, ali Allah najbolje zna e, tačno je mišljenje i, i nema potrebe da se zamotaju u sedam čefina, dovoljno je se žena zamota u pet čefina. E sada nisu to sve standardni kao što je bilo za muškarca da su to tri ista čefina, već znači kod žena postoji e, malo e, različiti znači, čefina u koji se zamotavaju posebno određeni dijelovi tijela, nakon toga se tijelo zamota e, u kompletan čefin oko cijelog tijela, s tim što u pogledu toga u svim mezebima postoje neki različiti načini kako se žensko tijelo zamotaju čefine iz razloga što to nije precizirano jasno u hadisma Božijeg poslanika. Pa smatramo, znači, pa kažemo e, kada je u pitanju zamotavanje ženskog tijela, zamotaje se u pet čefina, s tim što u pogledu <clears throat> samog zamotavanja u pet čefina postoji različiti stavovi kod mezeba, tako da to pitanje treba prepustiti e, E, onoj osobi koja ima određeno iskustvo e, prilikom kupanja mejita, e, kako ona već ima iskustvo i koji mezeb već slijedi. <clears throat> Kaže nam Šej Safet, <clears throat> dakle, žena će se umotati u pet kefina shodno hadisu umu atije, međutim, u ovom hadisu nije objašnjen izgled kefina oko kojih islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Nakon toga nam je Šeš Safet spomenuo mišljenja Mesiba u pogledu e, kako treba da izgledaju ti pet čefina, e, znači pa nećemo o tome detaljcati. <clears throat> Kaže na kraju Šeš Safet, nema smetnje na bilo koji od spomenuti način umotati žensko, e, umotati žensko u kefine, jer se u hadisima ne navodi kakvoća umotavanja, Allah Đelšan najbolje zna. Ono što je nama bitno zapamtiti kada je u pitanju muškarac, muškarac kad se zamotava, znači u tri čefina, to je po sunnetu, kada je u pitanju žena, zamotava se u pet čefina, kada je u pitanju zamotavanje muškog tijela, spomenuli smo način kako to bi trebalo da izgleda, kada u pitanju e, žena, znači u pogledu tih pet čefina, postoji e, različiti stavovi, e, zato što to nije mnogo precizirano hadisima, postoji različiti stavovi kod islamskih učenjaka. <clears throat> Nakon toga dolazimo, nakon što smo imali kako se ponašati na smrtnoj postelji, kako se ponašati nakon e, što mejit e, znači ispusti dušu, e, kako se ponašati prilikom kupanja mejita, kako se ponašati prilikom umotavanja mejita, nakon toga dolazimo do dženazi namaza. <clears throat> E, sama dženaza namaz e, to jest osnova ovog poglavlja ali jednostavno ovo su sve stvari koje su bile direktno vezane za dženazu, ne možemo donijeti čovjeka nije okupa, nije zamotan već samo onako da, da ga stavimo i da mu se klanja dženaza, pa je bitno da muslimani poznaju najosnovnije propise možda se sutra nekome može desiti da on lično mora nekoga okupati, nekoga zamotati u čefine da mu mora klanjati dženazu i tako dalje pa je bitno da čovjek vjernik poznaje te propise. Kada je u pitanju dženaza namaz, kao sad, kao namaz, e, šest efet nam kaže dženama, dženaza namaz je kolegijalna obaveza, fartke faje. Ko porekne njenu legitimnost izlazi iz islama i smatra se otpadnikom vjere i po konsenzusu islamsu učenjaka. Znači, e, dženaza namaz je kolegijalna obaveza, kolegijalna obaveza i ako bi neko porekao da u islamu postoji namaz koji se zove dženaza, on je zanijekao nešto krupno, zanijekao nešto što postoji od vrena Božih poslanika pa sve do dana današnjeg i takav znači se smatra otpadnikom od vjere jer negira nešto što u islamu je znači i tekako poznato među muslimanima. Kada kažemo kolegijalna obaveza, e, više puta smo pojašnjavali šta znači kolegijalna obaveza. To znači ako bi se desilo u jednom e, selu, u jednom gradu, da preseli jedan čovjek, I dvojica, trojica ljudi ga okupaju, umotaju čefine i klanjuju mu dženazu. Niko tog stanovništva nije griješan. Oni su sevab zaradili što su mu klanjali, što su ga okupali, što su ga umotali u čefine. Ali ako bi se desilo da niko u datom momentu, u nekom nasilju, niko e, ne ukopa muslimana, niti ga okupa, niti ga umota u čefine, onda svo to nasilje, sav taj grad je griješan, zašto nisu nekoga od muslimana zadužili da to završi. To je znači u islamu kolegijalna obaveza, ako neko određen propis ispuni, kao što je pitanje ezana, u nekom selu, ako živi muslimani, i jedan musliman samo ako prouči ezan, svi ostali, znači sa njih je pala obaveza. Ali ako niko ne prouči ezan, svi Ljudi u tom naselju su griješni. Takav je propisi sa dženazom namazom, klanjati dženazu namaz muslimanima, je kolegijalna obaveza, a vidjet ćemo poslije da se koriš dženazije vraća kako muslimanu, mejetu, tako i ljudima koji klanju dženazu. Ali ono što nam je bitno zapamti jeste da kada musliman umri, bez obzira što je bio možda u datnom momentu i neki veliki griješnik, muslimanima je obaveza da ga zakopaju. Za vrijeme Božijeg poslanika, ali se leo selam, znalo se desiti da Allah poslanik nekada izostavi dženazu nekom od svojih ashaba iz određenog razloga, ali je govorio ashabima, klanjajte vi tom čovjeku. Pa je obaveza muslimanima da jedna grupa muslimana čovjeka okupa i da ga zamota u čefine i da ga zakopa. Bez obzira, makar i činio velike grijehe, e, primjer radi, znalo je se desiti da ljudi imaju dilemu, neko izvršio samoubistvo, da li takvog insana treba e, okupati, da li mu treba klanjati. Ako je to čovjek bio musliman i izvršio samoubistvo, samoubistvo jeste jedan veliki grijeh, ali nikako ne izvodi čovjeka iz islama, Čak su kazali neki islamski učenjaci, ljudi koji završe na jedan, ajde da kažemo, loš način, oni su najprioritetniji da im se klanja dženaza, jer je dženaza upravo to dova da uzviše Allah subhanahu wa ta'ala se smiluje mejitu. Pa ako neko je već počinio, ne daj Bože, samoubistvo, što je neispravno, što je veliki grijeh, Ali muslimani treba da da ga okupaju, treba da ga zamotaju u čefine i treba da mu klanjaju i da moli Allaha Đelešanhu da mu oprosti ono, one grijehe, pogotovo grijeh s kojim je otišao sa Dunjaluka. <clears throat> Kaže nam šeji Safet, uh, Dženaza nama se sodno način obavljanja uveliko razlikuje od propisanih namaza jer nema rukua, seždite šehuda. Pored toga što je dženaza namaz djelimična kolegijalna obavezna, njena odlika je veoma značajna i velike propust o, o, o, ostaviti dženazu namaz. Znači vraćamo se dženaza, namaz se sodno način obavljanja uveliko razlikuje od propisanih namaza. Dženaza namaz, za one koji možda nisu vidjeli kako se klanja džena, dženaza namaz, razlikuje se od svih drugih namaza. Znači svi namazi i podne i kindija i akšan i jacija i duha namaz i noćni namaz i vitr namaz, svi ti namazi imaju istu formu. Znači imamo stajanje, imamo učenje, imamo kijam, imamo seždu, imamo ruku i tako dalje. Dok kada je u pitanju dženaza, e, opet je u tome Allahova velika mudrost, dženaza se u većini slučaja klanja na otvorenom, dženaza se može klanjati i, i, i, i u e, znači, e, mezaristanu, bilo bi poprilično teško opterećujuće ljudima da moraju činiti negdje na zemlji ili možda na kamenu ili u prašin da moraju činiti seždu i sjediti, pa se dženaza nama sva obavlja stojeći. Znači nema rukua, nema tešehuda, nema sjedinja. Sva se dženaza nama se kompletna obavlja e, stojeći. <clears throat> Ebu Urire prenosi da Allah poslanika alihi salatu selam rekao ko prisustuje dženazi sve dok se uh, ne obavi namaz, njemu pripada kirat. Ako prisustuje i ukopu, njemu pripadaju dva kirata. Znači imamo dženazu, namaz imamo kao dva stepena. Imamo prvi stepen da čovjek prisustuje dženazi i ne prisustuje ukopu. I imamo drugi stepen da čovjek prisustuje dženazi i prisustuje ukopu. Kaže je Buhurire, Allaho poslanik je rekao, ko prisustuje dženazi, sve dok se ne obavi namaz, njemu pripada kirat. A ko prisustuje i ukopu, njemu pripadaju dva kirata. A šta su to dva kirata, upitali su asabi, ka, rekao je Allaho poslanik, kao dva velika brda. Allaho poslanik je rekao, u drugoj verziji Božji poslanik je odgovorio, <clears throat> da je manje od ova dva brda kao Uhud a u jednoj verziji stoji svako od njih je veći od Uhuda. Znači, Allah poslanik je obećao veliku nagradu onome ko klanja dženazu. Znači, kada je u pitanju dženaza, imamo dvije nagrade. Imamo nagradu onima koji klanjaju dženazu, onima koji prati dženazu, a u isto vrijeme imamo nagradu onome kome se klanja dženaza pa je korist znači obostrana, zato muslimani zaista je velika šteta kada čovjek čuje da je bila negdje dženaza, nije klanja u dženazu. Zašto? Zato što e, znači prilikom klanja dženaze čovjek on lično zarađuje nagrade, a s druge strane ima i mejit korist u tome. Zato je došlo u vjerodostojnoj predaji da Abdullah ibn Omer nije ovaj hadis čuo, znači e, do možda pred kraj svog života o vrijednosti slijedeđenja dženazi. Pa kada su mu poslije predka njegovog života kazali e, kolika je vrijednost klanjati dženazu namaz, on to nije u jednu ruku odmah na početku povjerovao, pa je poslao kod nekih ashaba i žena Božijeg poslanika da provjeri, da provjeri je li tačan taj hadis, pa kada mu je glasnik došao i kaže da, vjerodostojen hadis je, znači ko klanja samo dženazu ima jedan kirat, Znači jedno veliko brdo dobrih dijela, a ko klanja dženazu i prisustuje ukopu, ima dva velika brda dobrih dijela. Abdullah ibn Omer je uzeo šaku pijeska i bacio je od zemlju u jednu ruku ljut, ljuti kazao je koliko smo mi brda dobrih dijela propustili. Pa insan vjernik bi trebao da se trudi, da se trudi e, da kada e, znači ima mogućnost, ako je preselio neko od rodbine, prijatelja, poznanika, da ode na dženazu, jer znači ima nagrada njemu, a ima nagrada i onome, e, odnosno korist onome kome se klanja. No. Kaže Ši Safet, ovo je nagrada onima koji klanju dženazu namaz. Što se tiče Medjita, njemu također pripada nagrada zbog dovi koja mu se čini. A Iša, radijallahu ta'ala, prinosi da je Allah poslanik, alihi salatu wasalam, rekao, ako jednom muslimanu klanja dženazu namaz, drugi stotin muslimana, Ako jednom muslimanu klanja dženazu namaz drugih stotinu muslimana, muslimana doveći za njega, Allah će im primiti njihovu dovu. Allahu poslanik kaže, ako čovjeku muslimanu klanja dženazu stotinu ljudi, zauzimaju se za njega, dovi za njega, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala će se odazvati i primit će njove dove. U drugoj verziji koji prenosi Ibn Abbas stoji, ako jednom muslimanu klanja dženazu 40 ljudi koji Allahu ne pripisuju druga, Allah će primiti njovo zagovaranje, to jeste njovu dovu. Znači ovdje je došao čak hadis manji, 40 ljudi, ali je došla klauzula ljudi koji ne čine širk Allahu, ako dođe na dženazu 40 ljudi i zamole Allah s.w.t. i dove za ovog čovjeka uzvišeni Allah s.w.t. će se odazvati njovim dovama i primit će njovo zagovaranje šefat za tog medjita. Imamo još jednu nagradu koja se opet vezuje za medjita, to je Malik ibn Hubeire kaže da je Allah poslanik rekao ako neko muslimanu klanja dženazu tri safa ljudi, Allah će ga uvesti u džennet. Ako neko muslimanu klanja dženazu ljudi koji su raspoređeni u tri safa, kaže njega će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uvesti u džennet. Tako ćemo vidjeti da su ljudi u prvim generacijama onda kada bi na dženazu došlo malo ljudi. Imamo predaje da je znalo doći e, na dženazu sedam ljudi pa su se poredali u tri safa. U jednom safu bi bilo tri, u jednom bi bilo dva, u trećem bi bilo dva. Zašto? Da se postigne ova nagrada, to je da se znači ljudi klanjaju dženazu namaz e, u tri safa. Svakako ako, ako su safovi veći, to je mnogo bolji, ali ako ima i malo ljudi, ovo je jedna stvar koju, koju je lijepo znati i vjerujem da je, da je možda nepoznan sa velikom broju ljudi, a to je znači da je Boži poslanik Ali se letu selam kazao, ako nekom muslimanu klanja dženazu namaz tri safa ljudi, Allah će ga uvesti u džennet. Kada bi Malik ibn Hubeira klanjao nekom dženazu sa malo ljudi, podijelio bi u tri safa. U jednoj predaj se navodi da je Ebu Umame rekao, Allahu poslanik je klanjao dženazu namaz sa još sedam ljudi. U jednom safu su bila tri čoveka, u drugom e, u, u drugima, u druga dva podvojica ljudi. Imam Ševkani tvrdi, safom se smatraju najmanje dvojica, a nema najviše granice. <clears throat> Znači, pohvalno i lijepo je da kada ljudi hoće klanjati dženazu, ako je takva dženaza, da je malo ljudi došlo, da bez obzira da se ljudi pokušaju podijeliti da budu znači u tri safa, minimalno jednom safu treba da budu dvojica ljudi. Tako da ako bi došao Efendija ili neko ko će prevoditi dženazu i još šest ljudi, podijelit se dva, dva, dva i klanjat svi e, znači e, u tri safa. <clears throat> Nakon toga i ovo je zadnje pitanje ako Boga koji ćemo obratiti u ovom predavanju, nakon toga ćemo inšala u drugom pošto nam je e, način dženaze malo poduži, pa ćemo ako Bog da u drugom predavanju nastaviti da govorimo o tome kako se klanja dženaza namaz, e, rekli smo e, da je pohvalno i lijepo e, da što više ljudi klanja, pa je došlo jednoj, jednom hadisu je došlo da će uzvišnji Allah za, e, privati za uzimanje stotinu ljudi, u jednom hadisu je došlo 40 e, ljudi koji Allah subhanahu wa ta'ala ne čini širk ako klanjaju čovjeku dženazu, e, da da će uzvišen Allah e, prihvati njihovo zauzimanje i rekli smo, bez obzira da li bilo malo ili mnogo ljudi, lijepo je da se poredaju minimalno u tri safa, a ako ima i više od tri safa, onda je to svakako bolje. Kada je u pitanju dženaza namaz, rekli smo e, da dženaza namaz nema ruku, nema znači e, sjedenje, nema tešehud, sve se obavlja stojeći. Shodno tome, kaže nam še safe, što se tiže samih safova, treba da budu poravnani i potpunjeni, kao kod propisanih namaza. Džabir kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu namaz neđaši a sav se poredali za njega u dva safa. Na osnovu ovog hadisa Imam Buharija u Sume Sahihu naslovio celinu safovi za dženazu namaz. Slično ovaj naslonio je naslovio je Jebu Davudi Nesaija. Ibn Munzir je naslovio poglavlje naredba stajanja u safovima za dženazu. Imam e, Attar kaže, safovi se ravnaju i izbijaju kako se, pa, kao za propisani namaze, tako i za dženazu namaz. <clears throat> Kazao je Ibnu Kudame, sunjete poravnati safove za dženazu. Pa znači, e, e, kada je u pitanju klanjanja dženazi, lijepo je, mi smo govorili posebno jedno poglavlje kada je u pitanju namaz, da je pohvalno i lijepo da, da se imam koji predvodi ljude da se okreni, da ljudima i naredi i preporuči ravnanje safo. Tako isto je znači, sa dženazom, pogotovo što dženaza nema znači e, ništa drugo osim sve je u safovima, sve je e, u, u stojećem stavu, pa je pohvalno i lijepo i vidimo ovdje imam Buharija u svom sahihu postavio posebno poglavlje ravnanje safo, imam Ebu Davud je postavio poglavlje ravnanje safova prilikom dženazi namaza, pa znači e, e, propisano je i lijepo je da prilikom ovoljanja namazi dženaza, e, dženazi namaza budu safovi dobro popunjeni i da budu e, pop, e, ispravljeni. Ovdje ćemo se, ako Bog da, zaustaviti. E, nakon toga, ako Bog da, u drugom predavanju govorimo konkretno kako i na koji način se klanja dženaza namaz i ako Bog da, govorit ćemo još o nekim pitanjima. Subhaneke Allahumma da bihamdike, ešedu in la ilaha ilan stakfiruke, vojetubu ilik. Oh